Bon, ebe, bakizu ekipa zahar batela, eksperientzia paketa ikin, uh, eh, jok dila mustegune behua ikin uh, eh, aminia sofrito eta eksperientzia iki uh, eh, matxe gabazet itzela. Bai, falta gut egiten diela, eta bai, bota zale hun bat, eta maitzinean azkarra tiela, eta joku bat una huna egiten diela. Hoide ikieran uh, igan igantin gabazet dien antrenurak. Geo, bon, egia duzu, bai hartzino matxak uh, aize gabazet itzela, Hoge oita hamar pilotan zizien, uh, ongi eta ze ekipa jabaz idien, bena bon, ekipa una bai manean hartu. Eguk ekipa eh, gazte bat, eh, izigarri gazte, oita eta bi oita eta hi urteko eh, jokulaiak. Zin haitzinian askar, bena izan da den tusetan edo meleetan izigarriko balo unak kakitzen ditzugu, eta gibelian bat izugu txokilai uh, eh, hunik eta intxeu ezerrik markatzen dizugu. Zineko hoi kaminat uh, eh, untxatxekitzen mani bat otugu, egibelin uh, eh, zerbait egiten aldizugu, bai.